dawa yetu katika misingi yake mama inatutaka turejee kwenye Qur'ani turejee kwenye sunna na tuzielewe mbili hizi kwa uelewa na ufahamu wa wema waliotangulia sisi hatuna wema watukufu watakaowashinda masahaba nani muislamu gani hapa anasema kwamba sahaba si mwema wangu aliyenitangulia hakuna muislamu atokea yasema haya maneno hakuna kwamba amewakataa masahaba isipokuwa mashia shia kusema kwamba hawataki masahaba halali yake kwa sababu asli na msingi wa dini yake ni kuwakufurisha masahaba na haya ndio wanaofanya na haya ndio wanaosema na haya ndiyo wanaoyaitakidi shia na asharia jafaria shia imamia hawa kwenye misingi yao ni kuwakufurisha na kuwatukana na kuwatusi masahaba na kuitakidi kwamba wote walihitaji baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa wachache ambao hawavuki idadi ya vidole vya mkono Bilal ibn Rabah Ammar ibn Yasir Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami kadhalika Abu Dharr al-Ghifari hawa kwao ndio walibaki kuwa ni waislamu lakini muislamu yoyote hakuna muislamu anayemtukana sahaba atakayemkashifu sahaba akili ambalo kusema kwamba sahaba mimi simkubali siwaamini haya masahaba ndio watangu wetu wema na sisi kurejea kwao ni amri ya Allah yani wewe muislamu kuwafuata masahaba kwenye hii dini ni amri ya lazima wao ndio walioishi na at-tanzil ule ushushwaji wa Qur'an wameishi nayo hali hiyo wameishi na mtume Muhammad alayhi salatu wasallam wao walifahamu aya hii ilishuka lini sababu yake ni nini mtume alifanyaje hapa wao radiyallahu anhum ajma'in fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inma hum fi shiqaq فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم آية تلك سورة البقرة الله نسيم فإن آمنوا كان وتعميني كنا نانيها آية إلي وهوس وكتول ما يهودنا من صار وما هاي ما يهودي هاي ما يشنا ومدينة ما يهودي ومن النذير mayahudi wa bani quraidha mayahudi wa bani qainuqa na wale wakristo manasara wa najaran walikuwepo wakati qurani zinashuka walikuwepo hawa lau kama wataamini mfano wa imani yenu nyinyi nyinyi masahaba wa mtume Muhammad alayhi salatu wasallam wakiamini hawa kwa mfano wa vile mlivyoamini nyinyi masahaba pamoja na mtume wenu maana mtume anaamini na masahaba wanaamini lipo hili Allah amesema kwenye Qur'an amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun tumeamini na waumini wa kisahaba wameamini kullun wote wawili hawa mtume na waumini wa kisahaba amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadi min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir ameamini mtume wameamini waumini wa kisahaba sasa Allah anasema wakiamini hawa mayahudi na wakiamini hawa manasara misili ya mlivyoamini nyinyi masahaba na mtume wenu faqad ihtadau wa hakika watakuwa wameongoka hapa aya inatutaka imani yetu iambatane na imani ya masahaba kwa sababu aya za Qur'ani ni amma kwa ikisema kwamba wakiamini mayahudi wakiamini manasara wakiamini ambao hawapo leo hii wakija kuwepo sisi wakiamini mfano mlivyoamini nyinyi masahaba watakuwa wameongoka kwa lazima uielewe Qur'ani lazima uzielewe sunna kwa uelewa wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyinyi waislamu mnafahamu kwamba tukizungumza mambo ya kiimani hatuishii peke yake itikadi kwenye mioyo yetu Itikadi kwenye mioyo yetu ni sehemu ya imani yetu, ni sehemu ya imani yetu, lakini imani yetu ni panafu. Imani yetu ni itikadi zetu kwenye mioyo yetu. Imani yetu ni maneno yetu tuyasemayo. Imani yetu ni matendo yetu tuyafanyayo. Imani kwetu sisi Waislamu, qaulun wa amalun wa i'tiqad, ni qauli tunayosema, ni amal tunayofanya, ni itikadi ambazo zipo kwenye mioyo yetu maana yake ni nini semeni kwenye dini kama wasemavyo wale fanyeni kwenye dini kama walivyofanya wale itakidini kwa niaba ya dini misili ya itikadi ya wale hii ndio imani kwa sisi ahlu sunna na hili ni kwa mujibu wa wanazuoni wetu kina alimamu Shafi'i kina alimamu Ahmad kina alimamu Malik Allah kwenye Qur'ani ameiita sala kwa jina la imani. Kwa mantiki hii akasemaje subhanahu wa ta'ala wama kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin-nasi laraufur rahim. Hakuwa Allah liyudhi'a imanakum ni mwenye kupoteza malipo ya swala zenu. Swala imeitwa imani kwa kuwa kwenye sala kuna itikadi kwenye sala kuna maneno kwenye sala kuna matendo subhana rabbiyal azim neno la kiimani hili na ndio maana huzidisha imani hili neno hili al-imanu yazidu wa yanqus yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah kusema subhanallah ni ta'a kusema alhamdulillah ni ta'a msimama kwenye misingi yetu tuwarudishe watu kwenye Qur'ani ya Allah unafanya jambo una ushahidi nalo naam uko wapi qala Allah amesema Allah unafanya jambo una ushahidi nalo naam uko wapi qala rasulullah amesema mtume wa Allah dini yetu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani dini yetu amesema Allah amesema mtume wake, wamesema masahaba, ndio watu wenye maarifa. Kwa lazima turejee kwenye Qur'ani, na sisi ndio ambao tunawahimiza watu, jamani, turejeeni kwenye Qur'ani. Akifanya mtu jambo akiitakidi kwa ni dini, tunamuuliza dalili yako ni ipi? Una ushahidi gani juu ya hili? Una aya? Una hadithi? Nina aya, leta hadithi, leta aya yako. Unakuja na aya tunasema aya hii walielewaje wale wema waliotangulia sababu ufahamu wangu na ufahamu wa yule unahukumiwa kwa ufahamu wa wale hii aya waliisoma masahaba qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu waliisoma masahaba walipoisoma hii aya masahaba na kabla ya masahaba ilisomwa na mtume sallallahu alaihi wasallam akawasomea waliifanya vipi kazi hii aya kwa kama hawakufanya haya mnayofanya leo hii bila shaka ima hawa walioelewa kwa uelewa huu uelewa wao ni mbora zaidi kuliko uelewa na ufahamu wa masahaba au wale masahaba ambao hawakuyafanya haya uelewa wao ulikuwa ni uelewa mzuri zaidi kuliko uelewa wa hawa yani ukitumia hii aya kwamba ni dalili juu kuadhimisha na kusherehekea mazazi ya mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam hili tutakiwa tulione kwenye safu ya kina bakar ni akili ya mtu ambaye iko salama inasema haya maneno tulione kwanza hili kwenye jilu sahaba kile kizazi cha masahaba wao mwanzo kusikia tena wao wamesikia hii aya kutoka kwenye kinywa kitukufu vipi waliifanyia kazi hii aya wamefanyiaje kazi hii aya kina Abdullah ibn Umar kina Abdullah ibn Amri kina Abdullah ibn Mas'ud kina Abdullah ibn Zubair kina Jabir ibn Abdullah kina Anas ibn Malik kina Abu Huraira kina Abu Darda na Abu Dahdah vipi walifanyia kazi hii aya ni kwa mujibu wa ufahamu wenu hapana ufahamu wa nani ni bora ufahamu wa hawa au ufahamu wa wale waislamu wote wanaitakidi kwamba uelewa na ufahamu wa masahaba ni bora kuliko ufahamu wa wote waliokuja baada yao naam kwa ushahidi wa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema khairun nasi qarni thumma al-amthal fal-amthal bora ya watu ni wale waliopo kwenye karne yangu hii kwenye kipindi changu hiki hao ndio bora ya watu ubora wao wanasema ulama ni ubora wa itikadi zao ubora wa ibada zao ubora wa miamala yao ubora wa matendo yao ubora wa ufahamu wao ndio maana wakawa ni wateule hawa wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii ni krimu ya watu iliyotolewa kutoka kwenye krimu za watu hawa ni krimu zaidi safwa tu safwa amesema Ibn Mas'ud inna Allah nadhara fi qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammadi khayra qulubi al-ibad Allah alitazama mioyo ya waja wote akauona moyo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam roho zetu na nyoyo zetu ziliumbwa kabla yetu sisi roho zilikuwepo وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى roho yako ilisema haya maneno na roho yangu ilisema haya yani ilichukua ushuhuda huu mbele ya Allah aliziuliza roho mimi si mola wenu zikasema bala kwa nini wewe usiwe mola wetu wewe ni mola wetu shahidna sisi tunalishuhudia hilo wewe ndiye mola wetu roho yako ilisema na yangu kadhalik na ya baba yangu Allah akaziambia antaqulu yawma alqiyama msije mkaja mkasema siku ya kiyama inna kunna an hadha ghafilin sisi tulighafilika na hili tulighafilika na hii ahadi hii au takulu inma ashraka abauna min qabl au mkaja kusema kwamba walioanza kufanya ushirikina hamkuwa nyinyi ni wazee wenu waliotangulia afatuhulikuna bima faala almubtilun watuangamizaje sisi kwa matendo waliokosea hao wabatilifu huko Allah anatuasa kwenye Qur'an tuliambiwa haya maneno roho zilikuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala akauchagua moyo wa mtume Muhammad alayhi salatu wasallam fakhtarahu au fastafahu fatta'athahu birisalati akauteua akaupa risala yake kwamba huu ndio moyo wa rasuli ndio maana Allah anasema kwenye Qur'an Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ni mjuzi zaidi wapi auweke utume wake wewe hukufaa kuwa mtume bali hukufaa wewe kuwa sahaba akatazama tena nyoyo baada ya moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaziona nyoyo za masahaba wake na moyo wake ulikuwepo na moyo wa mzazi wako wa kike na wa kiume zilikuwepo hazikuteuliwa moyo wa mama wangu mimi haukuteuliwa kuwa ni moyo wa Sumaiya na mamake Ammar hakujaliwa kama huu ndio moyo wa sumaiya ukaachwa moyo wa mamangu mimi ukachukuliwa moyo wa sumaiya ukajaliwa huu ni sahaba wa kike wa mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam na ni shahidi wa kwanza katika Uislamu kuuawa wa kike moyo wa baba yangu na babu yangu ulikuwepo ukachaguliwa moyo wa mzee Yasir babake Ammar ukachaguliwa moyo wa Abdullah bin Mas'ud ukaachwa moyo wa baba yake ukachukuliwa moyo wa Anas ukaachwa moyo wa baba yake mzee Malik naam Allah zile nyoyo zile akazikhitari akazichagua akazifanya hizi ndiyo nyoyo za masahaba watakaoshirikiana na mtume wangu akawafanya kuwa ndio mawaziri wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam wamtie nguvu mtume sallallahu alaihi wasallam Allah akapiga mfano huu kwenye injili ya Isa wa mathaluhum fil ومثلهم في akhraja shaqahu أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع bihim al-kufar na sifa zao hawa masahaba na mtume wao katika injili ya Isa kazar'in kama vile mmea mmea mmoja umeanza mmea huo ni mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akhraja shatahu uliotoa matawi yake matawi yakiusaidia mmea matawi ni masahaba hawa masahaba wa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ni watu wameteuliwa na Allah subhanahu ni watu ambao bora akili zao bora ufahamu wao bora ibada zao ndio maana unaambiwa sahaba atoe nusu kiganja nusu kiganja cha dhahabu wewe toa mlima wa Uhud dhahabu utapata wapi kiganja cha sahaba kwenye ujira na fadhila na malipo utapata wapi ujira wa masahaba wewe na sahaba ni vitu viwili tofauti naam ni mtu kama wao lakini uko wapi kwenye daraja mbele ya masahaba uko wapi wewe la tasubbu ashabi fa innahu law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba eh, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa msiwatukane masahaba wangu msiwatukane masahaba wangu lao mmoja wenu atatoa mfano wa mlima wa Uhud uliopo kule Madina dhahabu akazitoa fi sabilillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ma balagha mudda ahadihim wala nasifa hatofikia kibaba kibaba cha mmoja wa masahaba wala nusu kibaba kibaba ni ujazo huu wa mtu mutawassit kati na kati akijaza hapa chakula kibaba hicho ma balagha mudda ahadihim hafikii kibaba cha mmoja wao wala nasifa wala nusu yake tampata hapa ndio maana ukaambia uelewa wao ni uelewa bora ibada zao bora Muawiya alikuwa akiswali witri rakaa moja kwenye umri wake wewe sali rakaa 11 humpate Muawiya utampata wapi Muawiya ibn Abi Sufyan khalil mu'minin radiyallahu anhu kuna sahaba ni watu wengine sisi kuelewa kama walivyoelewa wale ni wajib na iko mingi ibn Mas'ud alipoambiwa habari ya watu wamekusanyikana msikitini kuna vikundi vikundi viduara viduara kila kiduara kina kiongozi na kila mwanaduara ana changarawe zake moja kiongozi wa duara ule anawaambia wanamduara sabbihu mi'a kabiru mi'a halilu mi'a anatoa amri fanyeni tahalili mara 100 mtu anahesabu kwa vichangarawe vyake halilu mi'a la ilaha illa allah sabbihu mi'a leteni tasbihi mara mia subhanallah subhanallah subhana wanahesabu kwa vichangano vyao kwenye mikono yao hivi kusema subhanallah haram kusema la ilaha illa allah haram kusema allahu akbar haram sio haram dhikri min ajali dhikri lakini hili lilipoumbwa kwenye muundo na muweko ambao hawakufahamu masahaba halikukubalika kwa akatoka ibn Mas'ud na mwenzake Abu Musa wakasimama kwenye kikundi kimoja ibn Mas'ud akawa anawaambia ya ummata Muhammad ma hadha alladhi arakum tasna'una e umma wa Muhammad ni jambo gani hili mnalifanya hapa ndani ya msikiti hawaimbi hawatukani wanasema subhanallah ya aba abdurrahman hasa nauddu biha at-takbira wat-tahlila wat-tasbih hivi ni vichangarawe e baba yake abdurrahmani tunahesabu kwa vichangarawe hivi tasbihi na tahlili na tahmid tunasema subhanallah tunahesabu tu kwa hivi tunasema alhamdulillah hivi tunahesabia tu aba abdurrahman akwambia kwa nini msikae mkahesabu madhambi yenu mliyoyafanya kuliko haya mwafanyaye kwa nini msikae mkahesabu madhambi yenu mliyoyatenda mimi na wadhamini mkifanya hayo hayatopungua matendo yenu mema lakini si haya mnaoyafanya ma asra halakatakum kipi kimekupelekeni mapema mnaangamia bila hili swali watu wanasema subhanallah huyu anasema ni maangamivu watu wanasema la ilaha illa allah huyu anasema maangamivu aliyesimama hapa ni sahaba ibn mas'ud ambaye ana maneno mazuri kutoka kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akimzungumza ibn mas'ud ibn ummi abs mtoto wa mama yake abs mtume kwa kimoto hivyo ibni ummi abs ibnu ummi abs mtoto wa mama yake abs atakayefurahishwa aisome Qur'ani kama ilivyoshushwa aisome kwa kisomo cha mtoto wa mama yake abs yani ibn mas'ud ndio amesimama hapa anawaambia hawa ambao sio masahaba hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aliyatuhu lam tuksar nguo zake mtume bado zipo hazijachakaa vyombo alivyokuwa akitumia bado vipo havijavunjika mbona mapema innakum la'ala millatin hiya ahda min millati muhammadin sallallahu alayhi wasallam au muftatihu babi dhalala nyinyi wallahi mtakuwa katika mila ambayo ni ongofu zaidi kuliko mila ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubalini hili mkilikataa hili basi nyinyi mnakuja kufungua mlango wa upotevu ima mkubali la kwanza au mkubali la pili warabu wanasema ahlahu mamur lile ambalo ni tamotamo limejaa uchungu katika haya mawili kuambiwa wao wapo kwenye mila imeongoka kuliko mila ya mtume haliwezekani hili basi wakubali la pili kwamba nyinyi mmekuja kufungua mlango wa upotevu na katika hoja aliyosema Ibn Mas'ud haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun hawa hapa masahaba wa mtume wenu wamejaa kwa maana mmewaona wakiyafanya haya hawa hapa masahaba wa mtume wenu wamejaa wameyafanya haya kwa maana kumaanisha kwamba uelewa wa masahaba kuzielewa nususi yani mtu asije kajenga hoja kwamba ah, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu udhkuru llaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila enyi mlioamini mdhukuruni Allah kwa wingi sisi tufanya dhikari tuifanyia kazi aya masahaba hawa hapa wameshushiwa hiyo aya wameyafanya haya kwa mtindo huu hapana basi kuielewa hii dini kwa uelewa hawa ni wajibu ili kuondosha ukinzani wa ufahamu na uelewa wa watu ili tuendane sawa na amri ya Allah tushikamane mshikamano wetu upo kwenye kufuata maelekezo sio kwenye kukhalifu maelekezo tukikhalifu maelekezo tutazozana tukifuata maelekezo na mwongozo tutakuwa pamoja twataka hatutaki kwa msingi mama katika misingi yetu sisi kwenye da'wa yetu kuwarejesha watu kwenye Qur'ani turejeeni Qur'ani acheni Qur'ani iseme tuwarejesha watu kwenye sunna acheni rasul aseme alayhi salatu wassalam alafu tuvifahamu hivi viwili kwa uelewa na ufahamu wa masahaba na muislamu atakayepinga ile jambo kwamba halifai na mimi siko tayari mimi siko tayari kurejea kwenye qurani yuko muislamu huyo kwamba anahimizwa kurejeeni kwenye Qur'an asema mimi sitaki sitaki Qur'an ameamrishwa baya kuambiwa turejee kwenye Qur'an tangu lini ikawa Qur'an ni mbaya tangu lini huwa alfaslu laysa bilhazli kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala wa man amila bihi ujra wa man daa ilayhi hudiya ila sirati mustaqim atakayesema kupitia Qur'ani atakuwa mkweli na atakayehukumu kupitia Qur'ani atakuwa mwadilifu kadhalik atakayefanyia kazi Qur'ani atalipwa kadhalik atakayeongoza watu kunako Qur'an ataongozwa njia iliyonyooka وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون آية يا الله وهذا نهي قرآنه كتاب لكتاب هكي أنزلناه تمكشوشا mubarakun kilichojaa baraka kheri zote zipo kwenye kurejea kwenye Qur'an fattabi'uhu kikiwa kitabu hiki kimebeba wasifu huu hiki ndicho kitabu cha kufuatwa fattabi'uhu kifuateni katika yale ambayo hiki kitabu kinaamrisha kifuateni katika yale ambayo hiki kitabu kinakataza واتقوا نمشني الله لعلكم ترحمون إذن قتكوا رحموا وتك رحمة الله فوات القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى اكتهي القرآن إن أنغوزك نفتديا نزوري زا ساوى ساوى رجعني بني القرآن أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور wa huda wa rahmatu lilmuminin waambie Muhammad watu kwamba enyi watu yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu Qur'ani hiyo wa shifaa'un lima fi suduri imekujieni ponyo ya maradhi ya vifua mwenye chuki mwenye hasadi mwenye bughdha mwenye hikdi mwenye unafiki soma Qur'an mwenye kufru soma Qur'an wa huda wa rahmatu lilmuminin umekujieni uongofu imekujieni rahema lakini ni kwa watu waumini rejeeni kwenye Qur'an kwa hiyo tunaamrishana tuirejee Qur'an na ndio almasdarul awwal chimbuko la kwanza la kutuwekea sisi waislamu sharia chimbuko la kwanza ambalo hutuwekea sisi waislamu itikadi zetu itikadi zetu zatoka kwenye Qur'ani wewe unaitakidi kwamba Allah mmoja naam unaitakidi kwamba Allah hakuzaa naam unaitakidi kwamba Allah hakuzaliwa naam unaitakidi kwamba Allah hafanani na chochote naam hiyo ni itikadi yako umetoa wapi umetoa kwenye Qur'ani qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad unaitakidi kwamba hana watoto وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون حانا وتتوكيومي ولا حانا وتتوكي أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما أنا وانبيا مكافر ومكة wanaosema كما ملائكة لما بنت والله mabinti wa Allah ni malaika Allah anakataa kwenye Qur'ani anasema waja'al almalaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha wanawajalia hawa makafiri wa maka malaika ambao ni waja wa Allah wanaomwabudu Mola wao na kumtumikia Mola wao wamewafanya kama wao ni wa kike ashahidu khalqahum walishuhudia umbile lao walipokuwa wakiumba wakaona kwamba labda wana chuchu au wana kadha satuktabu shahadatuhum ushahidi wao umeandikwa na watakwenda kuulizwa siku ya kiyama adhim